Salavatet më të mira i përkasin profetit ton sallallahu alaihi wasallam, familjes dhe shokëve të tij. Të nderuar besimtarë, qëllimi i vetëm dhe madhështor për të cilin Allahu i madhëruar e ka krijuar njeriun dhe e ka sjell në këtë jetë është Që ta adhurojë ky njeri Allahun e Madhëruar, ta adhurojë Allahun e Madhëruar të vetëm, duke mos i shoqëruar Atij asnjë gjë në adhurim, sepse Ai në të vërtetë është i vetëm, i vetmi krijues, i vetmi furnizues, i vetmi lëvizës i çdo gjëje në univers. Për këtë arsye, Ai është i vetmi i cili e meriton të adhurohet. Ë dhe kjo ide quhet në gjuhën arabe tauhid, njësim. Tauhid në gjuhën arabe kuptimi i saj vjen nga fjala wahada yuwahidu, do të thotë që ta bësh diçka një. Dhe ky si term që përdoret në fenë islame, kuptimi i tij është që ta njësosh Allahun e madhëruar në atë gjë e cila i përket vetëm atij. Domethënë ajo gjë e cila i përket vetëm Allahut të madhëruar, t'ia dedikosh vetëm atij. Qoftë kjo në besimin tënd ose në veprat e tua. Prandaj ka thënë Ibn Qayyim, Tauhidi në të cilin kanë ftuar të gjithë profetët dhe rreth të cilit rrotullohen tematikat e librave qiellorë që ka zbritur Allahu, është dy lloje ky tauhid. Lloji i parë është tauhidi i njohjes dhe i pranimit, dhe lloji i dytë është tauhidi i kërkimit dhe i synimit. Lloji i parë është tauhidi i njohjes, që ta besosh në zemër njësimin e Allahut. Me të gjithë detajet që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet. Edhe lloji i dytë është ta adhurosh Allahun e Madhëruar të vetëm sipas të gjitha detajeve që janë treguar në Kur'an dhe në Sunet. Tauhidi është gjëja më e rëndësishme për njeriun në këtë jetë. Dhe ai është shkaku i fitores Shkaku më kryesor dhe thelbësor i fitores së njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu i Madhëruar ka zbritur Kur'anin dhe ai i gjithi flet rreth tauhidit. I gjithi Kur'ani, i tëri nga ajeti i parë deri në ajetin e fundit ai flet për tauhidin. Ka thënë Ibn Qayyim, Kur'ani tregon disa gjëra thot. Ai thot ose tregon për Allahun e Madhëruar, për emrat e tij, për cilësitë e tij, për veprat e tij, për fjalët e tij, dhe kjo në të vërtetë është tauhid. Ose i fton njerëzit për ta adhuruar atë të vetëm pa i bërë atij shok dhe i fton ata që të largohen nga çdo gjë që adhurohet përveç tij. Dhe kjo është tauhid gjithashtu. Ose i urdhëron njerëzit Kur'ani dhe i ndalon ata dhe i detyron ata, i detyron me kuptimin që ua bën detyrë atyre bindjen ndaj Allahut subhanuhu teala ndaj urdhrave të tij. Dhe kjo është pjesë e tauhidit dhe janë haku i tauhidit. Sepse tauhidi në të vërtetë, kjo është fjala ime. Tauhidi në të vërtetë është të adhurosh Allahun të vetëm. Edhe urdhrat që janë në Kur'an janë adhurimet që ka urdhëruar Allahu i Madhuar që besimtarët t'i bëjnë. Dhe adhurimi është koncept i përgjithshëm që do vi shpjegimi i tij pak më poshtë. Kështu që çdo urdhër që ka dhënë Allahu i Madhuar në Kur'an, zbatimi i tij në të vërtetë është pjesë e tauhidit. Dhe çdo ndalesë që ka ndaluar Allahu i Madhuar dhe që e ka ndaluar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta, Largimi prej saj, prej asaj ndalese, do të thotë në të vërtet, është pje plotësim i tauhidit. Gjithashtu, thotë Ibn Kajim, thotë Kurani flet ose lajme tregon për Allahun, ose urdhra dhe ndalesa dhe e treta, ose tregon se çfarë nderimi i ka bërë Allahu i madhëruar ndjekësve të këtë rrugës së vërtetë dhe atyre që të cilët e ndjekin tauhidin dhe e zbatojnë tauhidin. Ka treguar Kur'ani se çfarë ka bërë Allahu me ta në dynja, me këta njerëz që ndoqën tauhidin, si u si ka qenë përfundimi i tyre. Siç tregon Allahu i Madhuar në shumë ajete, thotë wal aqibatu lil muttaqin, përfundimi është për të devotshmit dhe tregon në shumë sure gjithashtu përfundimin e profetëve dhe përfundimin e popujve të cilët i kundërshtuan këta profetë. Thotë kështu që Allahu i Madhuar ka treguar në Kur'an Për ata që e ndjekin tauhidin, çfarë ka bërë Allahu me ta në dynja? Nderimi që u ka dhënë atyre Allahu në dynja dhe në ahiret dhe shpërblimi që u ka dhënë Allahu i madhëruar për tauhidin. Ose tregon Kur'ani lajmet lajmet e atyre njerëzve të cilët e i kanë bërë shok Allahut të madhëruar. Çfarë ka bërë Allahu me ta në dynja? Çfarë ndëshkimi u ka hedhur atyre Allahu subhanahu wa taala në dynja dhe në ahiret? Kështu që thotë Ibn Qayyim, kështu që Kur'ani i gjithi flet rreth tauhidit, rreth rregullave të tij, detyrave të tauhidit, shpërblimi që ka ai që e zbaton atë, edhe ndëshkimin e ka, që ka ai që e lej atë, kështu që gjithë Kur'ani flet rreth tauhidit. Prandaj Nëse do pyetim do themi kush është tematika e Kur'anit? Ideja e përgjithshme e Kur'anit do themi që Kur'ani flet për tauhidin. Edhe kjo ide tregon që gjëja më e rëndësishme për njeriun që ai të fitojë tek Allahu i madhëruar kënaqësinë e tij është tauhidi. Por që nëse njeriu nuk e ka atë, ai është prej të humburve në këtë jetë dhe prej të shkatërruarve në botën tjetër tek Allahu i madhëruar, prej atyre të cilët do marrin ndëshkimin e tij. Gjithashtu Allahu i madhëruar na ka treguar në Kur'an që qëllimi për të cilin Allahu i ka sjell njerëzit në këtë jetë është që ata ta adhurojnë atë. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i krijova xhindët dhe njerëzit vetëm se që të më adhurojnë. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu yut'imun. Nuk dua prej tyre rizk, thot Allahu i madhëruar, dhe nuk dua që të më ushqejnë. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allahu është furnizuesi dhe i plotfuqishmi. Që Allahu subhanahu wa taala është në të vërtetë ai i cili i furnizon krijesat. Prandaj Allahu i madhëruar të ka krijuar o njeri për ta adhuruar atë dhe ka krijuar për ty çdo gjë. Prandaj ti preokupohu me atë gjë, preokupohu, preokupohu me qëllimin për të cilin ka krijuar, të ka krijuar dhe mos u preokupo me atë gjë të cilën ai ka krijuar në të vërtet për ty. Nuk është këtu qëllimi që njeriu mos punoj për dynjan. Por këtu qëllimi është se shumica e njerëzve i kanë dhënë përparësi dynjas dhe e kanë harruar adhurimin e Allahut dhe kanë rënë në shokvënie duke kuptuar ose duke mos e kuptuar. Edhe çështja e shirkut sa madhështore është, aq edhe e panjohur është për shumicën dërrmuese të njerëzve. Sa e sa njerëz të cilët pretendojnë se janë musliman, ata e kanë lënë tauhidin në të vërtet dhe kanë rënë në shirk. Sa e sa grupe njerëzish, prandaj dhe profeti sallallahu alai sallam ka treguar dhe ka thënë që umeti im do ndahet në 73 grupe. 72 do jenë në zjarr. Do jenë në zjarr pse? Një prej arsyeve kryesore që do kenë shumica e tyre ose pjesa dërrmuese e këtyre grupeve kush është? Është që ata janë larguar nga tauhidi. Janë larguar nga besimi i vërtetë dhe kanë rënë në shokvënie. Edhe kjo është çështja më madhështore, për të cilën Allahu i Madhëruar ka krijuar krijesat, edhe ata nuk janë duke e kryer atë. Prandaj shikoje veten tënde o musliman, ku je? A je ti duke e kryer adhurimin e Allahut siç duhet apo jo? Meqë fjala adhurim nuk do të thotë thjesht njeriu të falet dhe të agjëroj. Përkundrazi adhurimi është një term i përgjithshëm. që përfshin çdo gjë që e do Allahu i Madhëruar dhe është i kënaqur me të, qoftë kjo gjë fjalë apo vepra, qofshin fjalë dhe vepra që thuhen me gojë dhe vepra që veprohen me gjymtyrë, apo fjalë dhe vepra të cilat veprohen me zemër. Të gjitha këto përfshin adhurimin. Edhe për të gjitha këto njeriu është urdhëruar që t'ia t'ia përkushtojë Allahu subhanahu wa taala i cili e ka krijuar dhe ka sjellë në jetë për këto. Që ai jetën e tij t'ia përkushtojë Allahut, "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin", thuaj, "Namazi im, kurbani im, madje edhe këto dy apo jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave". Ky është tauhidi i vërtetë o njerëz. Ky është tauhidi i vërtetë o vëllezër. Tauhidi në të cilin kanë ftuar të gjithë profetët. Allahu subhanahu wa taala i solli njerëzit në këtë jetë që ta adhurojnë atë. Dhe nuk i solli ata në këtë jetë që ata të adhurojnë dynjan, por shumica e njerëzve janë larguar nga tauhidi i vërtetë dhe kanë shkuar tek adhurimi i dynjasë dhe çdo gjëje që është përreth saj. Transmeton Imam Muslimi nga Enes ibn Malik radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Do t'i thotë Allahu i madhëruar personit i cili do ketë dënimin më të lehtë në xhehenem. I thotë: Po sikur thotë të kishe ti dynjan dhe ç'ka brenda saj dhe si ajo të gjithë thotë. A do ta jepje atë thotë për të për të shpëtuar nga ky dënim në të cilin ti je dhe ky ka dënim më të lehtë. Thotë po Zot, Dhe i thotë Allahu i Madhëruar, Të kam kërkuar diçka më të lehtë se kjo, që kur ti ishe në kurrizin e babës tënd Ademit. Thotë që të mos të mos më bësh mua shok, por ti thotë këmbëngule në këtë pikë dhe u tregove kokëfort dhe më bëre shok. Transmeton Muslimi këtë hadith, hadithi është më se i saktë. Ky hadith tregon që çështja e tauhidit nuk është e vështirë. Nuk ka nevojë të japësh para, domethënë që ti ta adhurosh Allahun kur vjen në xhami adhuron Allahun, nuk jep para. Siç jep njeriu në klub kur shkon në klub do të japë lek, nuk kërkon njeri lek me zor. Po qe se ti dëshiron të japësh për Allahun, jep për Allahun vetëm me dëshirën tate. Allahu nuk ka nevojë as për ty, as për mua, as për njeri. Dhe nëse ti jep në të vërtetë o njeri, jep vetëm për veten tate dhe për askënd tjetër. Edhe për kë për ahiretin tënd. Në një kohë që ato që ti i jep në vende të tjera, i jep edhe ato shkatërrohen në botë, kurse këtu i jep edhe i ke tek Allahu të shumëfishuara. Të shumëfishuara tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu kuptohet prej këtij hadithi që Allahu i madhëruar vetëm një gjë të vetme i ka kërkuar njeriut, mos më bëj shok. Që të shpëtosh, që të fitosh ti për veten tënde. Dhe kjo tregon që ky është qëllimi kryesor për të cilin njeriu ekziston në këtë jetë, që të mos i bëjë shok Allahut subhanahu wa taala. Kështu pamjen e jashtme duket diçka e thjeshtë, e lehtë. Dhe me të vërtetë ajo është e lehtë, por për atë person të cilit ia lehtëson Allahu i madhëruar. Sepse realiteti ka treguar që edhe pse kjo çështje është e thjeshtë dhe e lehtë, shumica e njerëzve nuk e kanë kuptuar dhe nuk e kanë zbatuar atë, përkundrazi kanë rënë në shokëvënie dhe i bëjnë shok Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse një numër i madh i tyre pretendojnë se janë muslimanë, edhe pse një pjesë e tyre falen dhe agjërojnë e me radhë. Gjithashtu një prej argumenteve që tregojnë Adhuroni Allahun dhe largohuni nga taguti. Domethënë, thelbi i të gjithë thirrjeve të profetëve, të gjithë profetët, ideja në të cilën kanë thirrur ata ka qenë një dhe e vetme, vetëm një Zot. Vetëm Allahun adhuroni dhe mos adhuroni askënd tjetër. Edhe të gjithë urdhrat pastaj që u kanë dhënë popujve të tyre këta profetë, rrotulloheshin rreth kësaj ideje. Eni'budullah, adhuroni vetëm Allahun dhe largohuni nga taguti. Atëherë e kundërta e adhurimit të Allahut kush është? Është adhurimi i tagutit. Dhe fjala tagut në gjuhën arabe vjen nga fjala taga që do të thotë ta teprosh, ta tejkalosh kufirin. Dhe tagut quhet ai person i cili ka tejkaluar kufirin dhe është ngritur në gradën e Zotit. në gradën e Allahut subhanahu wa taala. Ose e ka ngritur ai veten e tij dhe janë bindur njerëz në këtë gjë, ose e kanë ngritur të tjerët me dëshirë ose me pa dëshirën e tij. Thotë Ibn Qayyim, Tagut quhet çdo person i cili e ka tejkaluar kufirin e tij në adhurim Në ndjekje ose në bindje. Në adhurim, domethënë njerëzit i nënshtrohen dhe i bëjnë sejdë atij siç duhet bërë sejdë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Siç ndodh sot në botën islame, në shumë vende ku njerëzit adhurojnë varret dhe adhurojnë të vdekurit, duke u bërë atyre tawaf, duke iu lutur atyre përveç Allahut të madhëruar, në disa raste duke u bërë edhe sejdë atyre, edhe këta i gjen edhe në vendin tonë, thotë ka disa prej tyre dhe shprehen qartë, lejohet t'i lutesh profetit, thotë. Në një kohë që kjo është tamam shirku të cilin e ka mohuar Allahu në Kur'an në formën më të qartë, edhe e ka mohuar profeti sallallahu alejhi ve selem në hadithet më të sakta, madje dhe vetë thirrja e tij rrotullohej rreth kësaj ideje, Sot e gjen ndër muslimanë, ndër ata që i thonë vetes tyre ka disa raste të dalin imam falen falen para njerëzve. Thotë lejohet t'i lutesh profetit dhe jo dhe jo Allahut subhanahu wa taala. T'i bësh dua, që dua është adhurim, ti t'ia dedikosh atë profetit sallallahu alaihi wasallam, prandaj nuk duhet që ne të na mashtrojë pamja e jashtme e njerëzve. Por shikoje ku janë ata në teuhidin e Allahut ta marrësh vesh se kush janë ata dhe shikoje veten tënde a je ti prej tyre dhe a ke rënë ti në pisllikun e tyre apo jo. Thotë Ibn Qayyim, tagut që është çdo person të cilit i tejkalon kufirin në adhurim, ose në ndjekje, ose në bindje. Në ndjekje, e ndjekin njerëzit atë siç duhen ndjekur urdhrat e Kur'anit, dhe siç duhet ndjekur profeti sallallahu alaihi wasallam. E ndjekin hap pas hapi dhe e bëjnë atë shembull siç ekziston sot tek mosbesimtarët që ata kur e duan shumë një person, ata e quajnë atë idhull. Te mosbesimtarët, qofshin këta këngëtar apo sportista e me radhë, thonë ky është idhulli im dhe shprehet me këtë lloj fjalë, ky është idhulli im dhe përpiqet ta imitojë atë në çdo lloj veprimi ose veshje ose fjalësh e me radhë. Këta në të vërtetë e kanë ngritur këtë njeri në gradën e Allahut, edhe ky person quhet tagut. Ose thotë Ibn Qayyim tagut është kur njerëzit i binden dikujt përveç Allahut madhëruar. Në atë gjë në cilën bie në kundërshtim me urdhrin e Allahut. Këta në të vërtetë e kanë ngritur në gradën e Allahut. Edhe i kanë bërë, kanë bërë atë shok me Allahun e madhëruar. Dhe Tagut në këtë lloj rasti quhet çdo person i cili i urdhëron njerëzit për t'u bindur atij dhe jo urdhrave të Allahut. Në kundërshtim me urdhrat e Allahut Madhëruar. Ai e di që Allahu i Madhëruar e ka bërë kamatën haram dhe u thotë njerëzve kamata është hallall dhe unë ju urdhëroj juve të gjithëve që ta jepni dhe ta merrni kamatën. Ky, nëse i urdhëron njerëzit dhe i detyron për këtë lloj gjëje, ai quhet tagut, edhe detyra e muslimanit është në këtë lloj rasti të bëjë atë që kanë bërë të gjithë profetët që ta mohojë atë. Thotë unë të kam mohuar ty edhe shokvënien tënde, edhe detyra që kam unë është t'i bindem vetëm Allahut subhanahu wa taala, sepse ai është Zoti i botrave. Dhe ai është i cili më ka krijuar mua. Gjithashtu tauhidi është detyra e parë që i ka vendosur Allahu i madhëruar njeriut në këtë jetë. Thotë Allahu subhanahu wa taala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Thotë ka urdhëruar dhe ka vendosur Zoti yt që të mos adhuroni askënd tjetër përveç tij, me kuptimin e plotë të fjalës adhurim dhe jo me kuptimin e ngushtë. Dhe të silleni mirë me prindërit. Urdhri i parë është adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. E ku e dinë sot muslimanët që është adhurimi i Allahut në të vërtetë? Dhe e them këtë lloj gjëje duke duke njohur realitetin në të cilin ne jetojmë sot. E ku e dinë muslimanët që është sot adhurimi i Allahut? Shumë prej tyre kanë rënë në të kundërtën e adhurimit të Allahut, duke menduar se ata janë të mirë, edhe ata mendojnë se janë në rrugë të drejtë, por kur të zbulohet perdja, kanë për të kuptuar a i kishin hypur gomarit apo kalit. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a." Thuaj ejani t'ju tregoj unë juve se çfarë u ka bërë juve Zoti haram. Thotë ua ka bërë haram t'i bëni atij shok. Do kjo është, ky është harami i parë dhe e kundërta e parë e tauhidit, t'i bësh shok Allahut subhanahu wa taala në adhurim, ndërkohë që ai të ka krijuar. Transmetohet nga Muadhi radhiyallahu anhu, thotë, isha një herë me profetin sallallahu alaihi wasallam i hypur në gomar. Dhe më tha o Muadh, a e di ti kush është haku i Allahut? Haku i Allahut që ua ka bërë detyrë njerëzve dhe kush është haku i njerëzve të cilin të cilin Allahu ia ka bërë detyrë vetes tij? I thashë, Allahu dhe i Dërguari i Tij e di. Tha, Haku i Allahut është që njerëzit ta adhurojnë Atë dhe mos i bëjnë atij shok. Dhe haku i njerëzve është që Allahu i Madhëruar mos dënojë askënd prej, domthonë prej tyre, të cilët nuk i bëjnë shok Allahut subhanahu wa taala. Edhe i tha Muadhi radhiyallahu anhu profetit sallallahu alaihi wasallam, "A t'i përgëzoj njerëzit për këtë?" Tha, "Mos i përgëzo, se atëherë kanë për t'i lënë punët e mira. Kanë për t'u mbështetur te kjo lloj gjëje." Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Ky hadith tregon madhështinë që ka tauhidi. Tregon që haku i parë dhe më madhështor që është haku i Allahut është tauhidi. Edhe krimi më i rëndë është e kundërta e tij që është shirku. Edhe nëse njeriu e kryen atë, ai ka fituar tek Allahu i Madhëruar me një fitore mbas së cilës ai nuk humbet më kurrë. Edhe mbase dikush mund të mendojë që tauhidi është thjesht njeriu thotë me gojë la ilaha illallah, pastaj të bëjë çfarë të dojë, por kjo nuk është e vërtetë. Do vijë me lejen e Allahut në hutbet e ardhshme shpjegimi i tauhidit, që ta kuptojë çdonjëri prej nesh që tauhidi sa i thjeshtë është, aq dhe i paqartë është për shumicën e njerëzve. Për të kuptuar çdonjëri prej nesh ku ndodhet dhe kush është rruga e vërtetë që të shpëtojë, sepse Abu Bekr radhiyallahu anhu e dëgjoi profetin sallallahu alaihi wasallam një herë që po fliste për shirkun dhe tha që shirku është më i fshehtë në këtë umet, se sa ecja e milingonës së zezë në shkëmbin e zi në errësirën e natës. E tha o i dërguari i Allahut atëherë si është shpëtimi prej tij, kur qenka kaq i fshehtë, Ebu Bekri. Domethënë, paska në fenë islame një shirk që quhet shirk i fshehtë, të cilin mund ta bëjë njeriu pa e kuptuar, mbase një person, Mendon për veten e tij, ka mendim të mirë, i duket vetja se është një njësues, kur tek Allahu ai nuk vlen dy lek, tek Allahu ai nuk peshon asgjë, sepse ai është larg tauhidit dhe pastërtisë së adhurimit ndaj Allahut subhanu wa ta'ala. Për këtë arsye dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Muadhit mos u trego se ata mundet që ta keq kuptojnë tauhidin, të mendojnë se tauhidi është thjesht një fjalë goje, edhe pastaj t'i lënë punët e mira duke menduar që tauhidi Është vetëm fol me gojë dhe shpëtove. Sikurse gjen sot shumë grupe njerëzish. Sot gjen të tillë, të cilët thonë, po qe se ti beson që ka një Zot, atëherë quhesh musliman quhesh besimtar, quhesh një quhesh njësues, do të shpëtosh tek Allahu i madhëruar. Në një kohë që ky person mund t'i bëjë të gjitha llojet e shirkut që ekzistojnë në dynja. Edhe megjithatë, ky për këta quhet musliman, përderisa ai pranon që ekziston një Zot. Edhe kjo është nga llojet, po e them dhe po e përsëris, kjo është një nga llojet më të këqija dhe më të shpifura të humbjes që mund të ekzistojë. Sepse kuptimi i kësaj humbjeje në të vërtetë është që çdokush që bën shirk është i justifikuar dhe quhet njësues, dhe kjo në të vërtetë i hap portat Që shirku të përzihet me tauhidin dhe tauhidi me shirkun dhe mos e marrë vesh njeriu kur është i humbur dhe kur është i udhëzuar edhe pastaj të bëhet prej atyre të cilët do jenë të përjetshëm në xhehenem. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Tregon Allahu i madhëruar me anë të këtij ajeti Që ata persona të cilët kanë besuar dhe nuk e kanë përzier imanin e tyre me padrejtësi, për ta do jetë siguria dhe ata janë të udhëzuar. Për ta do jetë siguria në ahiret, nuk ka frikë për ta. Dhe ata janë të udhëzuar në dynja. Kush janë këta? Ata të cilët kanë besuar, domethënë kanë kanë besuar me njëshmëri, domethënë me tauhid, nuk i kanë bërë shok Allahut të Madhëruar, ky është besimi i pastër dhe nuk e kanë përzier besimin e tyre me padrejtësi. Kur e dëgjuan këtë ajet shokët e Profetit sallallahu alajhi wasallam, sallallahu alajhi wasallam, iu duk shumë i rëndë, dhe i thanë o i dërguari i Allahut, kush është ai i cili nuk bën padrejtësi? Edhe u tha Profeti sallallahu alejhi dhe sellem, Nuk është kjo padrejtësia të cilën kuptoni ju, por padrejtësia është ajo që ka thënë Allahu i Madhëruar, që i ka thënë Lukmani djalit të tij, inna shirka la dhulmun adhim. Thotë shirku është padrejtësi e madhe. Dhe me të vërtetë domethënë që shirku është padrejtësia më e madhe që ekziston në univers. Allahu subhanahu wa taala është ai që na krijoi, ai që na furnizon. Në dorën e tij është dëmi edhe dobia, jeta dhe vdekja. Dhe çdo thërrmi në univers lëviz vetëm me lejen e tij. Edhe mbas gjithë kësaj, mbas gjithë kësaj në univers adhurohet dikush tjetër përveç Allahut të Madhëruar. A ka padrejtësi më madhe se kjo? Kur ti o njeri e quan padrejtësi kur dikush të merr tokën tënde sepse ajo është prona jote që ta ka dhënë Allahu për pak vjet. E ç'mund të thuash kur në univers adhurohet dikush tjetër përveç atij i cili e ka krijuar, përveç atij i cili e ka krijuar vetë atë person i cili adhuron dikë tjetër veç Allahut. Normalisht që kjo është padrejtësia më e madhe për të cilën thotë Allahu i Madhëruar inna shirke la dhulmun adhim, shirku me të vërtetë është padrejtësi e madhe. Edhe u ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam sahabëve, kjo është padrejtësi që ka treguar Allahu te ajeti. Domethënë ata që kanë besuar dhe nuk e kanë përzier imanin e tyre me shirk. Edhe këtu nuk përmend çfarë lloj shirku është. Dhe kjo tregon që ky ajet përfshin të gjitha llojet e shirkut, shirkun e madh, shirkun e vogël, shirkun e fshehtë. Ai që s'ka përzier imanin e tij me asnjë prej këtyre llojeve të shirkut, për të është siguria në ahiret. Edhe sa më sa, sa më të madhe ta ketë përqindjen e imanit të pastër njeriu, aq më të madhe ka sigurinë në ahiret. Edhe sa më të vogël ta ketë përqindjen e pastërtisë së imanit njeriu, Aq më e vogël siguria në ahiret. Dhe sa më shumë ta ketë zhytur njeriu veten e tij në shirk, në llojet e shirkut të ndryshme, aq më i pasigurt në ahiret dhe aq më pak është i udhëzuar në dynjë. Kështu që thelbi i fitores së njeriut varet i gjithë tek tek te tauhidi, besimi i pastër në Allahun dhe tek shpëtimi prej shirkut. Transmetohet nga Ubadat ibn Samit se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kush dëshmon Kush dëshmon se askush nuk e meriton të adhurohet veç Allahut, që është i vetëm pa shok. Domethënë kush dëshmon fjalën la ilaha illallah, e cila është një fjalë që nuk është vetëm fjalë goje, dhe shpjegimi i saj do vijë me lejen e Allahut të Madhëruar. Dhe kush dëshmon se askush nuk e meriton të adhurohet veç vetëm Allahut të Madhëruar pa shok. Dhe dëshmon se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut, dhe dëshmon se Isa është rob dhe i dërguar i Allahut. Dhe është fjala e tij, fjala e tij të cilën e ka hedhur tek Merjeme dhe shpirti ka ardhur prej tij, prej Allahut të Madhëruar, dhe dëshmon që xheneti është hak, dhe dëshmon që zjarri është hak, e fut atë Allahu subhanahu wa taala në xhenet në bazë të punëve që ka bërë. Ky hadith tregon që njeriu nuk mund të shpëtojë tek Allahu i Madhëruar dhe as nuk mund të hyjë në xhenet nëse ai nuk e ka tauhidin, nëse ai nuk beson profetët, Nëse nuk largohet nga shokvënia, nëse e quan Isën alejhi salatu ue selam Zot, nëse e adhuron dikë tjetër veç Allahut, nëse i lutet dikujt tjetër veç Allahut subhanu ue teala. Gjithashtu tregon transmetohet nga Itban ibn Malik se Profeti sallallahu alejhi ue sellem ka thënë, Allahu i Madhëruar e ka bërë haram zjarrin atij personi i cili thotë la ilahe illallah, Nëse ai dëshiron të shpëtojë tek Allahu subhanahu wa taala, lus Allahun e madhëruar të na dhurojë teuhidin e pastër. Të urdhëroj që të thuash fjalën la ilahe illallah, sepse shtatë qiejt edhe shtatë tokat, sikur të vendosen në njërën anë të peshores, dhe të vendoset fjala la ilahe illallah në anën tjetër të peshores, do rëndonte më shumë fjala la ilahe illallah, hadithin e ka saktësuar Sheikh Albani. Ky hadith tregon që njësimi i Allahut është më i rëndë se gjithë universi. Njësimi i Allahut subhanuhu teala është më i rëndë se gjithë universi, sepse në të vërtetë Allahu subhanuhu teala është krijuesi i universit, edhe çdo gjë është pronë e tij, Është në dorën e Tij, në sundimin e Tij, në urdhrin e Tij, çfarë dëshiron Ai bëhet, çfarë nuk dëshiron Ai nuk bëhet. Për këtë arsye, vlera më e madhe është vlera e asaj fjale e cila ka të bëjë me hakun e Tij përpara të gjithë krijesave të Tij. Gjithashtu transmeton Imam Tirmidhiu nga Enesi se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ka thënë Allahu i madhëruar në hadithin kudsi. Ky hadith tregon vlerën e madhe që ka tauhidi tek Allahu subhanahu wa taala. Thot o bir i Ademit, sikur ti të më vish mua me gjynahe sa toka, Dhe më takon mua pa më bërë mua shok. Unë do të të vij ty me falje sa madhështia e tokës gjithashtu. Transmeton Muslimi, hadithi është i saktë. Ky hadith tregon vlerën e madhe që ka tauhidi, që ai person i cili e njëson Allahun dhe e ka shpëtuar veten e tij prej shirkut të madh, Prej shirkut të vogël, prej shirkut të fshehtë, sa më i pastër të jetë prej shirkut, aq më afër është me faljen e Allahut dhe nëse një person bën gjunafe të tjera, por është larguar nga shirku Allahu subhanahu wa taala do t'ia falë ato gjunafet e tij. Dhe kjo tregon vlerën e madhe që ka tauhidi, njësimi i Allahut subhanahu wa taala, njësimi i Allahut bëhet shkak që njeriut t'i falen gjunafet. Në të vërtetë, Shumë prej muslimanëve të cilët janë njësues, edhe pse e kanë këtë njësim ato do hyjnë në xhehenem. Pse? Kur Allahu i Madhëruar ka thënë në këtë hadith kutsi, që ai person i cili vjen tek Allahu dhe pa i bërë atij shok, do t'ia falë Allahu gjithë gjunafet, edhe sikur të ketë gjunafe sa gjithë toka. Ndërkohë që do ketë shumë muslimanë që do hyjnë në xhenem edhe pse janë njësues, edhe më pas do dalin nga xhenemi sepse kanë qenë njësues, do dalin do shpëtojnë në fund. Qëllimi këtu në hadith është që këta persona nuk janë si çdo lloj personi i cili bën gjunafe. Po këta kanë një lloj virtyti që ata janë larguar nga çdo lloj gjëje që ka të bëjë me shirkun. Prandaj edhe ky hadith edhe pse duket i thjeshtë, zbatimi i tij është nga gjërat më të vështira. Prandaj edhe fitorja e këtij personi është nga gjërat më të shtrenjta, që t'ia falë Allahu gjithë gjunafet. Kjo tregon që arritja e kësaj falje prej Allahut të madhëruar nuk është e thjeshtë. Sepse shumë prej muslimanëve vërtet do hyjnë në xhenem, edhe pse janë njësues, edhe pse janë muslimanë, se nuk ka se si të quhen muslimanë po qe se ata nuk kanë njësim në Allahun e Madhëruar, por ata nuk e kanë dhënë hakun e tauhidit siç duhet. Për këtë arsye ata nuk e meritojnë faljen e Allahut. Sepse po qe se ata do kishin tauhid. Shpërblimi i madh që do u jepte Allahu për këtë teuhid do ishte aq i rëndë sa në peshore ai do peshonte më shumë se të gjitha gjunafet dhe sikur të ishin sa toka. Por në të vërtetë, gjunafet e largojnë njeriun nga teuhidi. Pra për këtë arsye një person i cili bën shumë gjunafe nuk është çudi që ai së shpejti të bjerë në shirk. Prandaj detyra e muslimanëve është të largohen nga të gjitha gjunafet, të largohen nga të gjitha gjunafet në bazë të mundësisë njerëzore që i ka dhënë Allahu i Madhëruar njeriut, që të shpëtojnë nga ndëshkimi i Allahut subhanuhu teala dhe nga zemërimi i tij, dhe duhet që besimtari t'i lutet Allahut të madhëruar që ta forcojë atë në tauhid, ta udhëzojë te ky tauhid dhe ky është kuptimi i ajetit ihdinas siratal mustaqim, na udhëzo në rrugën e drejtë, në rrugën e njësimit tënd o Allah. Së fundi lusim Allahun e Madhëruar të na mbyllë këtë jetë me punë të mira, të na falë gjunafet dhe të na bëjë prej njësuesve të vërtetë.